Tipo vavazinho. No bar de favela, bar de favela, bar de favela, vou acabar com a tocadela. No bar de favela, bar de favela, vela. Tá daquele jeito. No bar de favela, bar de favela, bar de favela, vou acabar com a tocadela. No bar de favela, bar de favela, no bar de favela, vou acabar com a tocadela. Vai comigo, Que Kika no pai, senta no pai. Kika no pai, senta no pai. Meu do mandela, ela tudo no baile de favela, foi que eu trombei com ela. Vai se preparar, novinha, vou explodir sua perereca. Vai se preparar, novinha, vou explodir sua perereca. Vaca, vaca, tcheca, tela. E aí, fiote? E aí, fiote? para de favela, para de favela, para de favela, vou acabar com a tua No baile de favela, para de favela, vela. Tá daquele jeito. No baile de favela, para de favela, para de favela, vou acabar com a tua No baile de favela, para de favela, no baile de favela, vou acabar com a tua cadela. Vou comigo, meu Kika no pai, senta no pai. Kika no pai, senta no pai. No baile do Mandela, ela toda safadinha, ainda veio esse calcinha no baile de favela, foi que eu trombei com ela. Vai se preparar, novinha, vou explodir sua perereca. Vai se preparar, novinha, vou explodir sua perereca. Vaca, vaca, tcheca, tela. E aí, fiote?